Ah, tá ligado, né, pai? Cheguei ó, ah, ó, Cheguei humildade com simplicidade, com din no bolso. Ah, os parça é de verdade pra ficar suave fumando a do bom. Passou uma mina gata e eu me encantei. Morena linda e discreta do lado, uma e a ruiva também. Mas antes eu me informar se a morena é solteira. Corre sempre pelo certo pra não ter problema. Sei que ela não casada, parça de quebra veio me falar. Oh. Se ela mete mão, ela desculpa, tá? Se eu vou ter que tirar, quer é só chegar. Ah, é só chegar. Ah, é só chegar no sapatinho Pra ela se impressionar Ela é maior, eu sou novinho Mas as ideias constam Sou um MC humilde Também gostei de você Te trombei, Marias e as doida, ela é ah! doidinha, fomos junto pro rolê. Ah! tu que ah! já tá na minha, eu já sei porquê. Sabe por que, novinha? Que elas querem me do lado direito do banco de couro. Baco no bolso, pergunta se é ouro, novinha se encanta. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama as camisas é Emociona do lado direito do banco de couro Marco no bolso, pergunta se é hora, novinha se canta Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama Tá ligado, né pai? Ah, Simplicidade com din no bolso. Os parça quer de verdade pra ficar suave, fumando a do boto. Passou uma mina gata e eu me cantei. Morena linda e discreta do lado, uma loira e a ruiva também. Mas antes eu me informar ah! se a morena é solteira. Olhe sempre é pelo certo pra não ter problema. Sei que ela ah! não casada, parça de quebra veio me falar. Se ela mete mão, mala desculpa, tá? Eu vou ter que tirar, é Quer só chegar. Ah, é só chegar, ah, quer é só chegar no sapatinho Pra ela se impressionar, ela é maior, eu sou novinho Mas as ideias constam de você Te trombei, as que de animal lazer Eu sou doida, ela é doidinha, fomos junto pro rolê Se tô que já tá na minha, eu já sei porquê Sabe por que, novinha? Ah, que elas querem me do lado direito do banco de couro Baco no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se encanta Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama branco de couro, barco no bolso. Pergunta se é ouro, a novinha se canta. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama. Tá ligado, né, pai?